الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر في فضل الله جل شأنه إنك سلوات سلام نقصني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذيكو يبيرو يتا بويتس الله جل شأنه إستنسكم بقبيازن شنمو يتمرتي وسنكو مسلمان مسلمانه Allah te tbaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Uz Allah te tbaraka ta'ala pomoć nastavljamo sa našim druženjem, sa tefsirom. Allah te tbaraka ta'ala knjige, tačnije sa ovim kraćim kuranskim surama, koje mislim većina vas poznaje. Prošli put smo govorili, odnosno završili, tumačenje sure Al-Qadr ili Qadr, znači sura u kojoj Allah tabarak wa ta'ala govori o objavljivanju Kur'ana ili govori o noći Lejlatul qadr Večeras ćemo govoriti o suri Al-Bayyina. Znači sura, kao što rekao, koja je vama sigurno poznata, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين tako dalje. Sura Al-Bayyina koja u prevodu znači jasan dokaz. Znači, ovaj naziv Kur'anske sure, ja sam dokaz, je jedan od naslova, od naziva ove Kur'anske sure. I već sam vam bio govorio <clears throat> da nazivi Kur'anski sura, da nekada nailazimo da se jedna Kur'anska sura naziva različitim imenima. Shodno tematici ili shodno riječi koja je došla u toj Kur'anskoj suri ili ako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvao nekim imenom, da se onda tako naziva. Pa je tako ovdje kod nas u našim mushafima napisano sura Al-Bayyina. Znači sura Al-Bayyina shodno riječi koje se spominje u ovoj, u ovoj suri. Mada neki, na primjer, zamahšeri u svom tefsiru, ovu suru naziva suratul qiyama, sura qiyamet, odnosno sudnji dan. Zato što se na kraju dolazi do spomena, govori se o džennetu. Ova kuranska sura je medijanska sura, jer je običan nevjernike spomenute i njihova stanja, vidjeli bi se da se, da se sve vrti oko ovoga. Da se vrti oko ovoga. Neki su poricali, neki iz oholosti, ko što i Iblis nije tjel, neki iz ovoga, neki iz ovoga, neki su okretali glave, međutim postoji više vrsta tog nevjerovanja. Međutim, zajedniška osobina svih ti nevjernika jeste da oni u dubini svojih duša znaju da postoji Allah tabarak wa ta'ala. I zato kojem god kada mu spomeneš smrt, vidiš kako mu se lice promijeni. Zašto? Zato što ne zna šta je tamo. Znači, na, mora nešto biti. Međutim, ne zna šta je. Zato, zato su toliko i tegobi, zato su toliko i tuzi, i tako dalje, i tako dalje. To je riječ kufr. Znači, kefaru, oni koji ne To je da kažemo jedan opći iskaz koji obuhmata sve vrste nevjerovanja, koji obuhmata čaj i širk. Znači, oni koji kažu da vjeruju, međutim, vjeruju nešto, vjeruju u tijekove vjeruju da taj kamen može do nje koristiti ili štetu, vjeruju u ovo, vjeruju u ovo, znači taj kufr obuhvata i to. Međutim, širk, znači riječ širk u Kur'anu koji se spominje, inna Allahe la jagfira yushrake bih i tako dalje, Allah neće prosto mu se čini širk, to se misli da nekome ili nečemu prepisivaš osobinu ili svojstvo koje je karakteristično samo za Allaha tabarika wa ta'ala. Da nekome ili nečemu prepisivaš osobinu ili svojstvo koje je koristi, karakteristično samo za Allaha tabaraka ve ta'ala. Na primjer da kažeš da je neko stvorio. Ko su ljudi koji vjeruju kipo, oni to vjeruju. Ili da neko kaže da neko ili nešto upravlja sve mirom. Znači, kao što Allah tabaraka ve ta'ala jedini je taj koji upravlja sve mirom. Znači, to je širk. I to je razlika između kufra i širk. Znači, ovaj širk ulazi, šta ulazi pod? Ulazi pod kufra. I draga braća, poslanik alaihi salatu wasalam, je svoj ummet upozorio puno na širka. Na desetine hadisa je došlo Buhari i Muslimu, gdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam upozorava ummet svoj na širk. I kaže najviše što se bojim za vas, na primjer, jesam mali širk. Međutim, danas neko misli, mi smo muslimani, kladjamo se, a ono što se mi trebamo bojati širku? Što trebamo govoriti o širku? Pogledaj, kaže, govore, govore o širku. Allah tabarak wa ta'ala nam u Kur'anu navodi Ibrahima alaihi salam. A Allah tabarak wa ta'ala Ibrahima alaihi salam u Kur'anu navodi kao imama pravovjernika imama oni muvahida, pa navodi njegovu dovu gdje kaže Rabbi džnubni wa banija an na'bud al asnam. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači, ko to kaže? Ibrahim a.s. Šta Allah je našao u Kur'anu za Ibrahima kaže inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun min mushrikeen Da, da Ibrahim sam po sebi bio ummet i da nije bio od onih koji čine širk. Međutim on ovde navodi dovu, a čovjek zašto navodi dovu? Navodi dovu kad se boji za nešto. Kad ima potrebu za nečim. I zato je Selef govorio, kao što je Ibrahim je tajmi, jedan učenjaka Selefa, komentarišući, ili da kažem, govorujući u riječima Ibrahim ali salam, kaže, fa men je'manul bala'a ba'da Ibrahim. A pa kaže, ko je siguran od ovog musibeta nakon Ibrahim, ali salam. To je ko je siguran da neće upasti ovaj musibet posle Ibrahim, ali salam. I zato vidite kako su učenjaci, ehlu sunnatu val džamata, toliko govorili i napominjali na ovu stvar koja se zove, koja se zove širk. Zašto je, draga braće, cijene i sestre, ova stvar bitna? Prvo, zato što Allah tabarak wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širka. Oprostit će svemi mu toga. Uzvišen je Allah Đelšanu kaže Inna Allah ila jagfiru a yushrake bihi wa jagfiru ma dune dalike li meješa. Allah neće oprostiti da mu se čini širka. A mimo toga će oprostiti kome on hoće. Zato, također što je Allah tabarak wa ta'ala zabranio džennet onome koji čini širka. ko bude činio širk, fakad harram Allahu alihi il džennet. Kaže, Allah mu je zabranio haramom, učinio džennet. I također onaj koji učini širk, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će učiniti da su njegova djela propadnu. I zato obraćajući se svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u suri Zumar kaže šta? La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Subhana. Znate kako se Allah tabaraka wa ta'ala obraća svom poslaniku alaihi salatu wa sallam? Znači Allah je lešanuhu koliko veliča svog poslanika. La amruke, kaže tako mi tvog života. Oni su u velikoj zavrdu. Međutim ovdje mu se obraća pa kaže la in ašrakte, kad bi ti počinio širk, kaže sva tvoja djela bi propala. Vole teku nanne i kaže sigurno bi bio min al hasirin od onih koji su propali. Znači ovo je obraćanje kome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači zato posle svega ovoga može da bude odviška, da čovjek govori opasnosti širka Znači ne može, draga braća, sve sestre nikako da bude. I zato čovjek se mora bojati, znači mora tražiti znanje koje se temelji na Kur'anu i sunnetu Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ima pravaca, ima pravaca, znači ja, koji se šire i dan danas, znači u čijim, na kažem, u pozivima, ima stvari koji su vezani za širku. Znači odmah da ukažem, a ne kažem da, ako spomenem nekoga i kažem, taj ima riječi ili dijela koji su širki da kažem da je mušrik. A billahi ta'ala, Znači, odričem se toga, znači, o takvih stvari. Međutim, kada govorimo, govorimo o pojavama. Govorimo o pojavama. I zato sam govorio, znači, lično sam gledao svojim očima, znači, knjigu, znači, u kojoj se između ostalog podučava dovama, znači, jedna od tih dova kaže, ja riđal Allah, ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna. O Allah mi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Dozivanje vlija. O Allah mi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Znači, ne dozivaš Allah, nego dozivaš koga? Allah mi ljudi. Znači to su evlije normalno. Mi kažemo, ali su nam kod džemat vjeruje u što da imaju evlije koji su odabrani kod Allah. <clears throat> Vjerujemo da imaju kerameti. to je učenjaka ehli sunnata na džemata. Međutim, ne dozivamo nikoga mimo Allaha tabaraka ta'ala. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže, Ibn Abbas, wa idha sa'alta fas'alillah. Kad budeš tražio, tražio od Allaha. Kad budeš tražio, tražio. Nema dozivanja nikoga mimo Allaha tabaraka ta'ala. I zato također sam mi upitan, sad u ovom kontekstu spominjem, Znači također od džamata koji su se u zadnje vrijeme, zadnjih godina proširili ovdje kod nas, znači od tiniki turskih džamata, jedan džamat koji širi nešto što se zove rabita. Znači što se zove rabita. Šta je rabita? Rabita u arabskom mjesku znači veza. Znači ta veza znači da kada zikriš ili činiš ibadet, da misliš na svog šeha. Znači ovo se širi, bio sam upitan i sad možda će neko, možda neko mi se posle predavnju pitan, sad ovdje spominjem za to. Znači rabita šta? Je veza. I to je jedan od usula jednog od tarikata. Međutim, o, jeli, znači ovi džemati koji imaju ovi daju kućevim studentima i tako dalje, znači šire te stvari. Znači da kada zikriš, znači ja sad zikrim, hoće da kaže subhanallah, subhanallah, subhanallah, da mislim na svog šeha. A. Moj šeh misli na poslanika, a poslanik misli na Allah. Znači, možeš direktno da dođeš, znaš, nego mora veza, rabita, konekcija. Jesi konektovan, nisi konektovan. <laughs> Ima konekcije, nema konekcije. Right. Znaš sam koji si firmi preplaćen za internet. Znači, moraš da misliš na koga na poslani, na šeha. A? To je rabita. I to je od adaba, spominjanja Allah, da, od adaba i badet. Kad e, ti, ti misliš na šeha, a šeha misli na poslanika, a poslanik misli na Allah. Znači, draga breću, znači, suvišno je bilo što reći ovome. Znači, možemo li čovjek, znači, naša vjera koja je čista, a? Znači, mi kad govorimo o židovima, o kršćanima, kažemo kako te vjere uvele šta. Znači, da neko da neko znači ima između tebe i Boga, između njih i Boga. Kod nas je vjera jednostavna. Znači ne znaš ništa proučiti, digni ruke, Allah usmiluj mi se oprosti, Allah razumije svoje jezike, Allah zna što zna ljudske namere. Znači digni ruke, ne znaš proučiti, digni ruke, Allah usmiluj se tomom mrtvom ovom. Znači jednostavno, znači naša vjera je građena na jednostavnosti. I građena je na to da razum, da čovjekov razum to može da poima. I zato kao što šehe Hulusan ibn Tanija na dosta mjesta u svojim dijelima spominje i navodi pravilo, kaže ne može da bude kontradiktornosti između vjerodostojne predaje i čovjekovog zdravog razuma. I zdravog razuma. Zašto? Zato što razum nekad može da bude bolestan. Znači, ne može da bude kontradiktornost između zdravog razuma i vjerodostojne predaje. Ako postoji kontradiktornost, jedno to odvojeni u red. Ili je ta predaja slaba, ili je razum, da kažemo, malo skrenuo. Zato što jedno i drugo je od uzvišenog Allaha, od uzvišenog Allaha, tabarake, tabarake wa ta'ala. I tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, Allah dao svako dobro, znači govor o širku, da tako kaže, nije od odmeta. I čovjek mora da vodi račun ovim stvarima i mora da vodi računa do svoju vjeru, znači uči sa ispravni izvora, sa Kur'ana i sunnata Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato hvala Allahu tebarek wa ta'ala iz dana u dan, znači imamo sve više i više prevedenih izvora, obratno pažno da kažem izvora, znači kao što je Buharija prevedena, muslim, pa makar skraćena verzija prevedena, Sunan Tirmizija preveden. Sunan Abu Davuda preveden. Tefsir Ibn Kesira preveden. Znači, to su izvori. Ono što pišu savremeni učenjaci, znači, to može da bude ispravno, a i da bude nečega vam tam. Međutim, znanje i vjera je ovo što vam spominjem. Znači, da se vratimo na izvor, da se vratimo na usul, koji je, znači, kod učenjaka ehli sunnata vol džemata. Dobro. Znači, ovo je bio vezano za govor o kufru, kufru i širku. Ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže nisu se nevjenici. Ovdje držim se koliko tog prevoda. Inače da vam kažem, znači u svih prevoda Kurana najbolje je koliko tog prevoda. Znači najbolje od prevoda je koliko tog prevoda. Naravno, u nekim stvarima je korput postoji sporni pitanja. Zašto? Znači ovo često puta bivam upitan pa vam sada kažem. Nema prevoda Kur'ana na bilo koji jezik, a da to nije jedna od vrsta tefsira. To zapamtite. Znači, nema prevoda Kur'ana, a da to nije jedna od vrsta čega tafsira. Zato što onaj koji prevodi ajet, dosta ajeta postoji, da kažemo, više mišljenja. On mora da se odabere za jedno mišljenje i da to spomenu prevodu. I zato svaka vrsta prevoda je jedna od vrsta tefsira. Rahmetli Korkut, kada je, tuma, kada je prevodio Kur'an, znači držao se Na, U najveć, najviše je se držao, njegova metodologija bira sljeđenje tefsira od imama Bejdavija. Od imama Bejdavije. Tako da većinom skoro nećete naći, znači odabir u korkutovom tefsiru, a da nije to odabir Bejdavije. Znači to, to da znate. Zato one, da kažemo, sporne stvari u korkutovom tefsiru, u korkutovom prevodu koji su došli, znači došli zato što je to meslije do Bejdavije. Znači to, to odmah da znate. Međutim, od svih prevoda ako ima, nema ga sličnom korkutu. Znači, zato što je korkut bio alim čovjek. U pravom smislu te riječi. Znači, da je živ, ja sam im uopće da kažem, da je živ, ja bi mu nogu poljubio. Ne ruku, nego nogu. Znači, čovjek je bio alim. Alim u arapskom jeziku. Alim u tefsiru, alim u ovom. Danas dođu ljudi, na kakvi inženjeri, ne znaju ono kefe halik na arapskom. Nije halik, nego halik ne znaju. I ono će da prevode Kur'an. I kažu, ovaj, Valaj te ljude, znači islamska država trebalo bi bičovati. Dođe drugi čovjek koji isto tako neki nešto u arapskom jeziku, aman za man. Neki doktor, akademik. Obraća se na skupu, znači ne zna da se obrati na arapskom jeziku. Nego obraća se, pr pr prvodemo ljudi. A on neki akademik, on dok, doktor, doktor arapskom jeziku. Hej ljudi, šta vam Znači, to, znači to ne može proći tako u engleskom jeziku, ne može proći u jemačkom jeziku. To samo kod nas prolazi muslimana. Tako. Znači dođeš čovjek, ne zna sastaviti te riječi. Vala ja sam slušao. Vala ja sam slušao. Znači neki od ti pravodio sa kad priča na arapskom jeziku. Ja ne kažem da ja znam arapski jezik. Ja sam tek na početku arapskog jezika. Prevode Allah mi znači pričaju isto ko čovjek stranac kad je, da je došao da je došao i da je naučio, da je tri mjeseca učio bosanski jezik i izašao na televiziju priča na bosanskom jeziku. Znači tako priča arapski jezik. I zato vam kažem, znači, eh, Kur'an, te od Kur'ana nije mala stvar. Pogotovo kad vidim, kad čujem da dođe čovjek da provodi Kur'an, ne znam bola ništa, ne znam bijeknut arabskog jezika. I on kaže, nije ga prevod ovog korkutnje. Ja ne kažem, i na korkutov prevod ima neki opaski. Međutim, kako ti bio što on, ali, poznavo jezik, poznavo nah, poznavo sarf, poznavo belagu. poznavo, znači te gram arapskog jezika. oni ne znaju ni šta je nah, ništa šta je belaga, ni šta kad bi došao i kad bi rekao, ja, Ahmed, ne moradi radi Arab, obrat je rečenice, valah, ne znam. A hoće da prevodi Kur'an. Al-Sharadi, vrati se na drugi. Znači šta radi, ona, jel, taj plagijat vrate se na druge prevode, na engleskom, na njemačkom i na satog prevoda prevode. I zato vam kažete, znači, pored Korkutovog, ove druge, znači, ne zavređeni da, da pogledate na njih. Znači, to slobodno, znači, ja to kažem i javno kažem to mišljenje. Dobro. Ovdje Korkut, Allah mu se smilovo prevode i kaže, nisu se nevijenici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, sve dok im nije došao jesan dolaz. Mhm. Imam Razi u svom tafsiru kaže da je ovaj kur'anski ajet jedan od najtežih ajeta u Kur'anu. Za tafsir i za jezičku obradu. Znači kaže, ko kaže Imam Razi? Da je ovaj kur'anski ajet jedan od najtežih. Za identifikat. Znači odvajanje nečega od nečega. Znači nisu se odvojili. Znači nisu se nevjenici od ehlul kitaba i od mušrika odvojili sve dok im nije došao jasan, sve dok im nije došao jasan dokaz. Do E sad ovo munfakin u arabskom jesku može da dođe u značenju tarikin, može da dođe metrukin. Sad vam što to znači. Znači jedno značenje za koje su predijeli ovdje kurkuti, to je mišljeni bajzavi ili drugog broja mufesira, znači da se nisu nevjernici, znači koji nevjernici, od ehlul kitaba i od mušrika, odvojili, pazite sad, odvojili od čega? Odvojili od onoga na čemu su bili. Sve dok im nije došao, ja sam dokaz. Znači nisu se odvojili od tog kufra, sve dok im nije došao jasan dokaz. Šta znači nisu odgojili to kufra? Zamahšari u svom tafsiru spominje i kaže da su nevjernici od među sledbenicima knjige te je govorili nećemo vjerovati ni u što dok nam ne dođe poslanik koji nam je opisan u knjigama da je taki i taki. I kad nam dođe taj poslanik, onda ćemo u njega povjerovati. Onda ćemo šta? U njega povjerovati. I zato znate da Allah Đelešanu nam u Kur'anu spominje, a to je također došli u sunnet poslanika alihi salatu wasalam i također u kršćanskim knjigama da postoje opisi Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalam. I zato Allah Đelšanu nam u suri Saf navodi šta? Riječi, znači Isa alihi salam gdje je rekao da će posle mene doći poslanik ismuhu, muhab, ismuhu Ahmed, će ime Ahmed. Znači Allah Đelšanu zatim kaže ja'rifunahu kema ja'rifuna abna'ahu. Oni ga znaju kao što znaju svoje sinove. Znači, taki su imali opis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači da su ga znali po mjestu odakle će doći, odakle će izaći, kakve će biti građe, kako, znali su kao što znaju svoje sina. Kao što nas svog sina sad upide, kakav, kaže spoliki, ovo, ovako, izgleda, tako su znali opis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nisu se odvojili od tog kufra, sve dok im nije došao el-bejina, dok im nije došao jasan dokaz. Šta je ta jasan dokaz? Doći čovjek da je to Allahov poslanik pa su neki povjerovali, a neki su ostali. Pa su neki povjerovali, a neki su šta? Neki su ostali na tome na čemu su bili. Drugo značenje ovog ajeta što može da bude ovdje da riječ munfekin znači metrukin, ostavljeni. Da sljedbenici, međutim, zato se ne opredijelio koliko treba. Znači da nevijenici od sljedbenika, ahlul kitaba i od mušrika nisu bili ostavljeni, sve dok im nije došao jasan dokaz. Što znači nisu bili ostavljeni. To jeste Allah Đalešanu ih neće kazniti sve dok im ne pošalje dokaz. Odnosno Allah Đalešanu im je poslao jasan, jasan dokaz. Poslao im je poslanika. I nije im kaznio dok im nije poslao poslanika. Znači nisu bili ostavljeni da traže istinu ili neistinu. Nisu, da, da sami traže svojim razumom. Nego uzvišeni Allah Đalešanu im je poslao šta? Poslao im je poslanika. I za ovo mišljenje, na primjer, se predijeluje Čijek Islame ibn Taymiye, rahmatullahi alim, kaže da ovdje munfekin znači metruki. Znači da sljedbenici knjige, obratite pažnju, znači kako ova dva mišljenja su različiti. Znači da, sled, da nevjenici među sljedbenicima knjige i mušljici nisu bili ostavljeni dok im nije došao jasan dokaz. Znači nisu bili ostavljeni u smislu da luta i da traži. Znači im je Allah Jelashanu poslao šta? Postao im je jasan dokaz, postao im je poslanik. S druge, ono, do prvo mišljenje znači da se nisu podvojili. Znači neki su napustili kufr, a neki su ostavili taj kufr sve dok im nije došao poslanik. Koji poslanik? Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sve dok im nije došao, ja sam dokaz al-bayina. Šta je ta al-bayina? Rasulun min Allah. Poslanik od Allah. Svaki poslanik, prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, draga braći i cijene sestre, je bio slad svom narodu. I zato poslanik alaihi wa sallam, hajte, možda, možda, možda, možda, možda, Prijašnji poslanici su bili slati svojim narodima. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Šta je ovo sad? Učio sam ventilaciju. Ventilaciju, mi smo zemlju triši. Šala, da smo svi dobri, da smo svi dobri Bio jedan mali, jedan moj kolega putovo iz, iz Sirije, onaj avion. I mali se boji aviona. I kaže, majko, onaj, kako se kaže, ja se bojim aviona. Kaže, kaže, majko, sine, ne boj se, kaže, onaj, mi smo ljudi muslimani, neće, Allah nas čuva. Kaže, majko, <laughs> kaže, vam ima i čafira. <laughs> Međutim, nije spani, šala se na imanu. Dakle, da bio zemlje tres, ne bih šala, da će nas Allah zrešanu sačuva. Dobro. Saki poslanik te je bio slad svom narodu. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslala cijelom čovečanstvu. I zato kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ Kaže, tako mi onoga u čoj rucu moje duše, za mene neće čuti ni jedan ni kršćanin, ni židov, potom da umre, a u mene nije povjerovo, a da neće biti osnovnika, osnovnika vatre. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao milost svjetovima. Međutim, poslao ga sa jasnim dokazima. I sve je to Allahova milost prema ljudima. Znači, Allah je lašanu nijednu stvar od tebe ne traži da vjeruješ, a da ti nije dao dokaz. Kaže ti, ovo ti telefon, a ti da dokaz zašto je to telefon. E tako isto Allahu poslanik. Znači, pazite, ne? Allahu poslanik. Znači, ako budeš slijedio to, vječno ćeš, vječno ćeš se spasiti. Ako ne budeš slijedio to, šta? Vječno ćeš završiti u džahannam. To, to nije mala stvar. Zato uzvišeni Allah tabarak wa je dao toliko dokaza tom poslaniku da ljudi i u njegovom vremenu, i u vremenu koje dolaze poslije, da, da znaju da je to poslanik od Allaha te barak od Allaha. I zato pogledajte muadžize nad naravnosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćete da je to bio poslanik od Allaha te barak od Allaha. Za vremena poslanika alaihi salatu sallam, znači stvari koje su se događale, zatim od stvari o kojima je obavijestio poslanika alaihi salatu sallam. I zato nemam potrebe da ponavlja, govorili smo. Stvari koje je poslanik rekao da će se dogoditi, on je bio čovjek. Kul innama ana basharu mithlukum. Ja sam ljudi kao i vi. Znači, kad u pitanju čovjeka u čovjek nema razke između poslanika i drugih. Ali mi Allah putem vahja, putem objave, dao do znanja, obavijestio ga do obavijesti ljudi da oni znaju da je on Allah poslanik. Pa je tako Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam objavio fitnelucima koji se vesti među ashabima. Pa je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu kako će biti ubijen, jel tako? O Ali je kada dođe, pa ti rasjeće glavu ovako, pa će se odmrga što je ovdje natopiti ono što je ovdje. Pa je obavijestio o smrti Omera radijallahu ta'ala anhu. Pa je rekao od njegovih žena koja će najprva, koja će umrijeti. Pa je obavijestio smrti Fatime radijallahu ta'ala anha. Znači sve su tu nad naravnosti Allahovog poslanika alihi salatu. Za njihovo vrijeme pa sve do današnjeg dana. Znači danas Kur'an, Allahova knjiga sa kojom je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, za naučnici svaki, svake godine ne otkriva i kažu ova naučna činjenica se podudara sa onim što je došlo u Kur'anu Allahove tabarika wa ta'ala knjiga. Pa zaman da čovjek može da kaže da Allah Đelešanu nije donio dokaz ljudima. I zato sljedeći ajd koji dolazi, Rasulun min Allahi jacilu suhafem mutahara. Znači poslanik od Allaha. Ne ga vraću opet napomnijem. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam je poslanik od Allaha. I on ne govori po svom hiru. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى jesmo li mi svjesni kada slušamo hadis Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Imamo li mi adab kada slušamo riječ poslanika alaihi salatu wasalam. Jesmo mi svjesni kad odemo na hađ, kad odemo na umru, pa kad stanemo da nazovemo salam Allahom poslaniku, alihim salatu salam, kome nazivamo salam. Jesmo mi svjesni kome nazivamo salam. Jeste svjesni da, da tada, kad ti nazoveš salam Allahom poslaniku, alihim salatu salam, da Allah je lašanu vrati poslaniku dušu, da ti da odazove na tvoje, da odazove na tvoje salam. Da stojiš pred poslanikom i kaže, assalamu alaikum, ja rasulim. Znači, ti, ti edep, prema hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Gdje je tu edab? Kako su poslani, kako su ashabi se odnosili prema Allahom poslaniku alaihi salatu wa sallam? Allah Đeršanu suru al-Huđurat govori da, znači, da oni koji dižu svoje glasove nad poslanikom sallallahu alaihi wa sallam glasom, da će njihova djela propasti. Za vremena poslanika alaihi salatu wa sallam, oni koji su dizali, bila je bojaznost da će propasti njihova djela. Pa su ashabi nakon smrti poslanika alaihi salatu wa sallam tako se ponašali. a u mesjidu Allahovog poslanika, ali i salatu wasalam, nisu dizali svoj glas. Bojiti se da njihova djela ne propadne. Pa kako je te onda s onim koji gledaju na hadisa, ono, ma, čuje hadis, eko poslanik. Pa kaže, do, dođe hadis u Buhari, ono, znaš, nije, nije njima shodno, nije ovom programu, programi. Ma kaže, to, to, to je mogdu hadis, ili to je slab hadis, ili to je vaki hadis. Znači, gdje je edep prema hadisma poslanika, ali i salatu wasalam. Draga braću, ono što je potrebno nama danas, potrebno da je edep da imamo. Znamo kad čitamo Kur'an, kako da ga čitamo. Znači ne možeš staviti nogu preko noge, otvoriti mushaf i, i, i, i, i učiš mushaf. Ne možeš, znači nisu ne, za neke stvari, nije potrebno da kažemo, da, da ne kaže dobro džije do, ili ima hadis za sto, tako ne smije. Međutim, imaš adab. Znači možeš i kad pričaš sa nekim, tako pričaš, ne možeš. Pa kako onda kad učiš Allahu, kako onda kad slušaš hadisa poslanika alihi sallatu sallam. Ima malik nikada nije ti ocitirat hadis poslanika alihi sallatu sallam, ali prethodno ne bi bio pod abdestom, da ne bi obuku najljepšu odjeću koju imamo. Kad bi sio da citira hadise, kad bi prenosio svoju muvetu. Znači su bili odnos, edab prema Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam. I zato pogledajte od izra, Rasulun min Allahi, poslanik od Allaha, jetlu suhufan mutahara, kaže, koji čita, to jeste koji prenosi čiste listove. Mislim se na što? Mislim se na Allahu te barek od ta'ala knjigu. Na sto suhufan mutahara, fiha kutubu nukadjime. Znači u kojima su propisi ispravni. Ovo kutub množina od riječi kitab, međutim znači dolazi u smislu ahkam, propisi. Kao što Allah Đelšanu kaže, ja hrvim ledin amenu, kutiba alaikum usijam, ovjenici propisuje vam se. Propisuje vam se u smislu određuje vam se kao propis. I zato je ovdje preveo, znači korkut, u kojima su propisi ispravni. Znači propisi ispravni, ili da kažemo, kao što kaže nam brojem u fesira, propisi koji su pravedni. Propisi koji su pravda. I zato Islam je sav pravda. Sve mimo islama je nepravda. Islam je pravda. Sve mimo islama je nepravda. To je jedna stvar koju čovjek treba da zna. I zato čovjek, ako bi pravedno pogledao, ovo, ovo sam spomnio prije, sada opet da napomnio, kada bi čovjek koji nije musliman, kada bi čovjek koji nije musliman, koji ono hoće, da kažemo, čisto je duše, odnosno pravedno, ono umjereno, da gleda na islam, kao ne musliman, kada bi pogledao samo propise fika, vidio bi i preko toga bi mogo da dođe do istine prijeđenosti. Kad bi vidio ljepotu islamskih propisa, čak kažem ovdje ljepotu islamskih propisa, kako je propisano da se musliman odnosi prema nevjernici, prema ljudima druge vjeri. Ovo je zašto kažem, ovo kažem zato što danas ljudi misli kad se neko počne držati malo vjeri, iću džamiju, da ne kažem ako malo pusti bran, da ti odmah misliš da svi koji su musliman da to treba obijati, da to treba klati, da to, da to, da to. Pogledajte u suštinu, pogledajte u stvarnost. Pogledajte u to kako su se muslimani na ovim prostorima kad su vladali sve dok je bila osmanska carina. Kako su odnosili prema na muslimanima? Jesu li rušili njihove kuće, njihove bogomolje? Pogledajte kada je došao komunizam, koliko je komunizam porušio džamlija. Koliko je komunizam odio ljudi u zatvore, koliko je komunizam pobio ljudi, ne samo ovdje kod nas, i na drugim, na drugim mjestima. Allah poslanika alihi salatu, inače da sad ovdje ne dulje. Znači u islamu imaju vrste nemuslimana, vrste nevjernika. Pa imate tako, na primjer, čovjek koji je zimmi. Čovjek koji je zimmi, znači koji, znači je ahlu zimma, znači zimja. To je nemusliman koji boravi, odnosno koji živi, znači stalno boravi što ima gdje, ima u muslimanskoj zemlji. Ta čovjek plaća nešto što se zove džizija. Dana, što je ovdje bilo kod nas poznato. Znači plaća šta? Plaća džiziju. Musliman isto plaća, plaća plaćaju musliman šta? Muslimani plaća više od toga. Plaća plaćaju zakat kod muslimana ti određen zekat, zekat daješ koliko? Znači i pol 2,5% ili ako je para, ako je zlato, međutim na nešto drugo daješ i više toga, na usilje daješ. Međutim, koliko se plaća džizija? ima sultan, vladar, on odredi koliko će plaćati džiziju. Ako su siromašni malo manje, ako su bogati malo više. Druga vrsta jeste onaj koji je ušao, nevjeri koji boravi u nevjerničkoj zemlji, koji je ušao u muslimansku zemlju, i kojim je neko ušao privremeno, međutim nekomu od muslimana dao garanciju da uđe. To se zove musta'men. Znači čovjek koji je šta, znači ušao. Znači pa makar da mu jedan musliman da ne garanciju, ja na primjer sad kažem, taj i taj, jeli, može da uđe, ja mu dajem garanciju. Ako mu jedan musliman da ne garanciju, nikoga drugi muslimana ne smije tako. Ne smije ga pripuniti. Treća vrsta je mu'ahed, onaj nevjernik sa kojim si u sporazumu. Na kojim se napravio sporazum. Znači ovo isto tako ne smiješ ga pipnuti, bola ne smiješ ga taknut. Poslanik Ali Sanat Osman kaže Men katala muahadan lam jarah raihata al jannah. Ko ubije, pa se ovo sam, ko ubije muahada nemuslimana, sa kojim je napravljen sporazum, neće osjetiti miri iz dženneta. Men katala muahadan lam jarah raihata al jannah. Neće osjetiti miri iz dženneta. I četvrta kategorija jeste onaj sa kojim si u, u ratu. Znači odnos između tebe, znači rati. I opet to ratovanje ima mala svoje propise. A ne smiješ da ubiješ ženu, ne smiješ da ubiješ djete, ne smiješ da ubiješ onoga koji se ne bori. Znači, to je kodeks muslimanskog načina ratovanja. Znači, pogledajte kako islam gleda sa strane stvarnosti, pogledajte kako se nemuslimani opade prema muslimanima. Najveći zločini u istoriji čovečanstva koje počinili su i počinili muslimani. Nisu i počinili muslimani. Znači, počinili su i nemuslimani. I zato, zašto danas uvijek mi moramo da se branimo? Zašto uvijek moramo da se pravdamo? Znači, negdje tamo ratuju muslimani i ubili nešto, da mi kažem normalno, znači ima grupa koji znači imaju ekstremne ideje, koji nisu u skladu sa Kur'anom i sunnetom i propisima i fetvama uleme. Odmah kažu, e vidiš, islam je taki. Neki dan čitam, Amerika daje 85 milijardi dolara odštete svojim vojnicima zato što su bili malo ono zatrovani gasom, onaj gasom dok su ratovali u Iraku znači kad su oni trovali drugije muslimane, oni ako su ono malo slučajno ono šmrkali, znači 85 milijardi dolara hoćete te daju. Znači oni uđu, ubijaju civilu Afganistanu, ubijaju civilu Iraku, to je mir, to je, mis, to je mirovna misija. A musliman vama neki navijest, ne kažem, budala može da bude. Ubije jedno, dvoje, troje, e, vidiš, islam je taki. A vam niko ne kaže kršćanstvo, je ovako. Jel da smije da kaže Amerika je I zašto mi uvijek moramo da se branimo? Zašto uvijek smo mi tako, a sad mi kažemo, nismo mi taki. Pogledajte kako su drugi. Pogledajte šta je komunizam radio na ovim prostorima. Pogledajte dan dana šta se radi na civilima Iraka, Afganistana. Pogledajte brojke. Ne sa kojima vam dolaze muslimani, sa kojima dolaze muslimani. Znači ove organizacije sa kojima, brojke sa kojima dolaze. Pogledajte u te brojke pa će da biti i sve će vam biti jasno. I zato vam kažem, znači, islamski propisi su čista pravda. I ne može u njima da bude nešto što je nepravedno. Znači mogu samo ljudi pogrešno to da tumačiti. Sljedeći kuranski ajed, s ovim kuranskim ajedom ćemo završiti. Allah Đelešanu se ponovo dotiče sljedbenika knjige. Znači, prijetno je gore bio govor o novjernicima, o mušricima i sljedbenika. Međutim, sad u ovom kuranskom ajetu dolazi samo spominjanje ahlul kitaba. Pa Allah Đelešanu kaže وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَ Kaže, nisu se razišli. Oni kojima je data knjiga, sve dok im nije došao jasan dokaz. Sve dok im nije došao dokaz jasni. Ode Korkut kaže, baš onda kada im je došao dokaz jasno. Allah Đelšanu u Kur'anu na više mjesta spominje razilaženje kršćana i židova. Jer ehlul kitab, a sad nemam vremena o tome ću vam govoriti sljedeći put, što znači u Kur'anu izlaz ehlul kitab. I zašto ehlul kitab imaju određene, tako da kažemo, određene propise koji su vezani za ehlul kitab, a nisu za druge nebjeli. Kao što, na primjer, da smiješ ženu, ženu koja je kršćanka ili židovka, smiješ je s njom u bran i tako dalje. Međutim, Allah Đelšanu na više mjesta u Kur'anu nam govori o tom njihovom razilaženju. Pa kaže, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ Kao što kaže ovdje, إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُوا Nisu se razišli osim kada im je došao jasni dokaz. Onda kada im je došao jasni dokaz, onda su se razišli. Što znači razišli? Znači nisu prihvatili. Zašto nisu prihvatili? Znači nisu prihvatili iz oholosti. Znači to je rezime. Nisu prihvatili iz oholosti. Znači došla im istina, Međutim, bilo im draže slijedjenje strasti nego da prihvate istinu. Znači, to vam je tepsi ovoga ajta. Zašto kršćani židovi koji su znali tako zaposlenik, zašto nisu prihvatili pogerova u njega? Nisu prihvatili pogerova u njega zato što slijedili svoje strasti, slijedili svoje interese. Bilo im draže pare, bilo im draže ugled, bilo im draže ovo, bilo im draže ovo, nego da slijede istinu. I preporučio bi vam da pročitate knjigu Davno je ona izdata, ne znam da li se sada može naći. Njega se zove Svećenik u putu Islama opisuje Abdullah Tarjuman, znači tako uzo ime. To je knjiga, znači staro napisana, prvo je sa arapskog doktor Ize Terzić. E, to je knjiga koja je napisao jedan islam skučnja, koji je posao islam skučnja, koji u osnovi bio kršćanik, bio svećanik na Siciliji. Znači to je bilo davno prije nekoliko stotina godina, i koji je pobjegao od muslimana do Tunisa, znači tamo prihvatio islam, jer obznanio svoj islam, Uh, e, posto islamski učenjak pisao na arapskom između ostalog, napisao u knjigu kršćanima. O tome, o njegovom putu do do Islama. A to je prilike da je bilo da on bio u jednom manasinu, da je bio u jednoj crkvi i služio najvećeg svečanika u toj crkvi. Znači on mu bio izmetio. Bio, da kaže, muri tom, tom njihovom velikom. I kaže jednom tako, ovaj ga zatvori u sobu samo njega i kaže mu, kaže, vidim da si iskren. Kaže, hoćeš li, kaže, hoćeš li, kaže, da u istinu dođeš do istine, kaže, hoću. Kaže, idi što prije, kaže, dođi do muslimana i odznani vjeru kaže ja sam ubijeđen i vjerujem i znam da je Muhammed Allahu poslanik i da je to jedina ispravna vjera. Međutim, dođe do muslimana i obznani, obznani svoj vjer. A kaže ja ne mogu iz tih istih razloga. Znači ja u tim kad sam čitao, ja sam plakao. Znači preporučujem, ako možete nađe to u knjigu da je pročitajete, nećete se pokajati. Pa ovaj je početak gdje on govori o svom tom, tom prasu. Dobro. Znači ovdje se govori o tome da čovjek ne da prednost rastima nad istinom. I zaš, zato sad ovdje postavljamo jedno pitanje. Zašto? Šta za nas znači ovi ajdi? Šta za nas znači muslimane kad nas Allah Đelešanu obavještava o tome kako su se podvojili kršćani i židovi, kako se podvojili onda kada je došao dokaz? To, draga braći i sestre, za nas znači da se mi ne povedemo za njima da ne budemo kao oni. Da mi ne budemo davali prednost rastima nad dokazima Kur'ana i sunnata. I zato Allah Đelešanu na drugom mjestu u Kur'anu. A zato moramo znati, znači, su tu tematku Kur'anu kako je došlo. Nekada nam Allah Đelešanu nas obavještava, kao što je ovdje. Međutim, ovdje dolazi ihbar bi ma'na nahi. Obavještenje u smislu zabrane. To jeste, nemojte biti poput njih. A na drugim mjestima u Kur'anu dolazi direktno zabrana. Allah Đelešanu u suri Al-Imran šta kaže? Nakon što naređuje da se svi držimo Allahovog užeta. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kaže, nemojte biti poput oni koji su se razišli i podijelili u skupine nakon što su im došli jasni dokaze. Znači, nemojte biti, nemojte biti poput njih. Onda Allah je došanu dole kaže, a je ispod toga, jaume te li jaudu vuđuhu nu te svedu Kaže, na dan kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. Govori se sudnjem danu. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu, kaže, bijela lica sljedbenika sunnata, a crna lica sljedbenika novotarije. Znači, to je govori Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu, ne govori moj, ne govori Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu. I zato musliman mora da vodi računa o tome da ne da predno svojim strastima nad dokazom koji je Možeš ti da dneš nekada, ako čovjek, obrate pažnju, sad ovdje strasti mogu na dva načina da se tumači. Ponekad čovjek može neku stvar da uradi i svoje slabosti. A ti ne zna da je to haram, malo da radi svoje slabosti. Znači, to je problem šehveta. Znači, to je problem strasti. Međutim, postoji najveći, veći otok. To je naravno bila i musibe. Zašto? Zato što će Allah Jelšanu pitati. Zašto ste uradili, zašto to nije uradili? Znači, dobro, znači, svaki čovjek ima strast. Da nema strast, onda bi bio mele. Hrela Jelšanu ti dao strast da ti iskuša. Hoćeš li ili nećeš? Međutim, Bela je koji je već od toga, kada čovjek poima vjeru, kada čovjek počinje da razumijeva vjeru ili da tumači vjeru onako kako odgovara njegovim strastima. I zato tu dolazi opreznost, i zato opasnost, i zato tu uvijek islamski učenjaci kada govore o važnosti Kur'ana i sunnata, govore o ovoj stvari. I zato imam Ebu Dawud u svom sunanu, ima posebno poglavlje kitabu sunan, poglavlje o sunnatu, o predržavanju sunnata. Prvi hadis koji je nam naveo jeste hadis o podjelavog umeta. I također Hafiz ibn Kesir u komentaru u gajati sura Al-Bayyine je naveo taj hadis. A taj hadis koji je zabilio žima Ebu Dawud u svom sunanu, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, međutim kaže, ovaj hadis ima dosta rivajeta i hadis ima vredostojan. Mada oni koji ne vole baš ahli sunnati ili koji su malo otišli ka novotarijama, ne vole ovaj hadis. Pa kažu hadis slab. Isto ko ne neke drugi hadise, ko hadis ono robinji, To smo govorili da Allah Đelšanu iznad Aša. ne vole baš taj hadis, kažu hadis slab, pa hadis ovako, hadis onako. Da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže, innal jehuda iftaraku, da ne citiram sad radi vremena, kaže, židovi su se podijelili na koliko? Na 71 skupinu. Kršćani su se podijelili na 72 skupine. O moj umet će se podijeliti na 73 skupine. Kulluha fil nari illa wahida. Svaka od njih će biti u vatri osim jedna. Osim reći poslanika, alaihi salatu wasalam. Svaka od tih skupina će biti u vatri illa wahida osim jedne. Pa kažu Allahov poslaniće men hije, koja je ta skupina? Pa kaže Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, ona, na, ona, na koju, ona koja je na onome na kojoj sam bio ana alaihi wa ashabi, na kojoj sam bio ja i moji ashabi. Ona skupina koja je bila na onom na čemu sam bio ja i na čemu su bili as, moji ashabi. Znači ta skupina, odnosno ona skupina koja se bude, koja bude pojmana vjeru, onako kako je pojimo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kako su pojimali ashabi ta skupina od spašene skupine. Dobar je hadis je da kažemo podstrek svakom čovjeku da uči ovu vjeru sa izvora, draga braću. I opet vam kažem, spomenuo sam, ima literature gdje te uči šta? Da kažeš, o Allahovi ljudi, pomoste nam, pomoste nam. Ima literature gdje se spominju kerameti šeha, a rekao sam vjerom, ehli sunnat vjerovi keramete, Međutim, keramen šeha da je otišao do Allaha i kaže što si uzio dušu mo, mog djeta, vrati dušu mog djeta, da toko priče sa Allahom, pa kaže Allah vrati dušu njegovog djeta, na uzbila je ta'ala. Znači, ovdje čovjek mora da uči vjeru onaka kako je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahu ovog posanika, alaihi sallatu wasallam. I pogledajte ovdje ovaj dio i na čemu su bili moji ashabi. Znači, ovo je jedna stvar koja je tekako bitna. Ono na čemu su bili ko ashabi. Ovdje, draga braće, ne govorimo, ko što neko govori ovdje, ne govori, ima neko kaže, ono, kaže pa jesu li ashabi imali frižider, jesu li ashabi vozili auta, ne govorimo o frižiderama, vole autima. Muslima mora da bude napredan u tim stvarima, govorimo o poimanju vjeru. Znači moraš poimat vjeru i razumit vjerovanju onako kako su vjerovali ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako su vjerovali. I zato Ibn Al-Qayyim kaže, znanje je, ovo zapamti izraku Ibn Al-Qayyima, znanje je, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Znači, ovdje ne misli Ibn Kajim, znači da je znanje ashaba kao šta, znači da uzbila znanje Allah i poslanike. Nego znači, ashabi kao generacija, ta generacija o kojoj govori Kur'an, koji su bile najbolja generacija, oni su svojim primjerom pokazali šta znači Kur'an i sunnet. Oni su svojim primjerom, svojim životom pokazali šta znači Kur'an i sunnet. Zato što danas koja god dođe sekta od ove 72 sekte, svi kažu u Kur'anu se kaže tako i tako. Pa onda Kur'an tumače svojim, svojim strastima. I zato neki od tih pravaca kažu, kažu da je se prednost razumom nad čemu? Nad tradicijom. Kaže, ako dođe ono što je oprećeno sa razumom, kaže, to odbacujemo. Ili mu dajemo, kaže, tumačenje onako kako odgovara, kako odgovara razum, kao što je to bio pravac Mu'atazila i oni koji su se poveli za Mu'atazila. Međutim, kad vidimo života sahaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kako su živili vjeru, kako su klanjali, kako su zikrili, kako su ovo. Tada ćemo razumjeti šta je vjera. I, zašto, za, i zato, zašto je toliko došlo u knjigama Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Tirmizija, poglavlja o vrijednostima sahaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da se povedemo za njima. Poslanik alihi salatu wasalam nam je naređivo da se povedemo za njima. Iktadu bil ladejni ba'di, povedite se za onom dvojicom koji ste mene, za Bubekom i omarom najbolja generacija moja, pa onda ona koja dolazi, pa onda koja dolazi. Tu su riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. To je salafu salih. I zato ako pogleda život Ebu Bekir, radijallahu ta'ala, je li Hazreti Ebu Bekir, je li Hazreti Ebu Bekir, ali se igde prenosi kakvim knjigama, pa makar lažnim predajama, kad je zikrio, zamišljio poslanika, pa poslanika, ili je Omer zamišljio Ebu Bekira, ili je neko tabina zamišljio Ebu Bekira, pa ovaj Omera, nije, nije šupio priča. I zato zašto ovo dolazi, a zatim ashabi na čemu su bili ashabi. I zato oni koji govore o ashabima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, zašto govore? Ne govore oni protiv imena kao imena, zato što ima tamo neki Ebu Bekr, ima Hazreti Omer, ima Hazreti Alija. Protiv njih kao, nego zato što hoće kad ti sruši njih da ti sruši tvoje poimanje vjere. Jer naša vjera, ehli, ahli sunnat wal džemaat, se gradi na onome što su prenijeli ti ashabi od hadisa, Na onome što je prenijela Hazreti Aisha, što je prenio Abu Bakr, što je prenio Omer, što je prenio Abu Horeire. Danas dođu i ljudi kažu Ebu Horeire nije bio baš. Da tako kažem, dobro. Dobro, pa šta je onda s hadismom? Da se moraš odbaciti hadise koje je prenio Abu Ebu Horeire. Dođu. I zato taj govor sa kojima dolaze šije. I, i sa širenjem svoje literature, gdje se govori o ashabima Allahovog, gdje se govori protiv ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, gdje se grde ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Zašto se to radi? Zato da bi ti sršio ono što, što ti oni prenose od vjeri. I zato što ste vidjeli, napominje vam ovo, znači puni imenom i prezimanom, znači ova fondacija koja ima ovdje Mulla Sadra, šiitska koja širi, ali na jedan blagi način širi ovo vjerovanje, na primjer sada prevode jedan tefsir koji se zove tefsir Mizan, od jednog Tabatabaji, znači, znači njihov poznati mufesir koji se zove Tabatabaji. Ovaj mufesir, kada tumači suru Nur, a znate, na drugoj strani suri mora o čemu se govori. čemu se govori? O Aisha radijallahu ta'ala anha i kako je bila potvorena Aisha radijallahu ta'ala anha, o potvori na Hazreti Aisha. A ukratko ide događaj kako? Da je Aisha bila zaspala, a Safan ibn Mu'attal zakasnio, ja tako? I kad su ovi odmakli nisu primijetili zato što Aisha bila lahka, lagana, kad je nosila ona, ono, jel, ona ovo. Nisu primijetili da tu nema Hazreti Aisha. A Safan ibn Mu'attal isto tako ostao. I onda su neki munafici tu počeli da širje šta, kako je na billahi ta'ala, a iša počinila blud sa kim? Sa Safan ibn Mu'attalom. Ko je počeo da širi ko? Munafici. To znate, vratili se na siru Allahu posanika alihi salatu wasalam i to ćete naći. Kako je počinila blud sa Safan ibn Mu'attalom. Ko je Hazreti Aisha radila? Žena našeg posanika sallallahu alaihi wasalam. Ko je bila najučenija od svih ashaba. Ovo da znate, Aisha je bila učenija od svih ashaba. I zato kažem na Hazin, kada na jednu stranu stavili znanja iše, na drugu, na drugu stranu znanje, svi drugi ljudi znanja iše bi pretegnuli. Znači to je pogled ehle sunnata ođemata na iš i pogled na žene, kao prenosioce vjere. Ovo je jedna činjenica koju treba da znamo, znači kako su žene bile aktivne, kako su prenosile znanje. I došli su ajeti, Allah Đelšan objavio iznad sedam nebesa, ajeti kojima se govori o tome da je Iša radijela anha čista. A to je šta? Znači čita ona stranica govori o potvori. Inna allazina jao bil ifki usbatu min kinačoni koji su došli sa potvorom teško njima. Kaže se onda u ajetu, laula jao alihi bi arba'ati šuhada. Zašto nisu došli sa četiri svjedoka? Zašto nisu došli šta? Sa čet... Zato što islam, ako neko počne bud, na uzubila je ta'ala, znači kako ćemo uspostaviti kaznu nad njim? Na dva načina. Ili da on kaže, da dođe priznan, kaže počinio sam blud, ili da dođu, dođu četvorica ljudi da vide čim kako, se, kako su to očinili. I znate šta kaže ovaj Mufasar Šitski, kaže, Allah ga ponizio. Kaže, u ovim ajetima je dokaz da je Hazreti Aisha, on ne kaže Hazreti, da Aisha čista sa fikske strane. Zato što nije došla četiri svjedoka. Međutim, kaže, u samoj suštini i u pravoj stvarnosti, šta se je tamo desilo, kaže, to samo Allah zna. To samo Allah zna. Znači, pogledajte kako govore o našoj, o našoj majici, majici pravovjeni. I zato se vraćam, da pa ne duljimo vremena se pretekle, znači govor o ashabima, o njihovom poimanju vjere. Je u svakoj, svaku stvar, ako ti dođe neko, opet kažem ovdje, ne govorimo o jahanju djema ili vrženju ovuta ili, ili o klimama ili ome, ne. Ne govorimo o poimanju vjere. Sve ti dođe neko, kaže ovo se može, jesu li ashabi tako čini? Ako nađeš bilo kako je predaje da tako čini, Ebu Bakr ili ovo, ne, čini. Međutim, nećeš naći. I zato nam je bitno i potrebno I zato kažem, zato su islamski učenjaci pisali ta djela. Znači kao što je pisao Imam Ahmed, kao što je pisao Imam Ebu Davud, kao što, znači gdje su govorili posebno o sunnetu. Znači u ono vremenu kad se pojavile novatarije, da dođu i kažu šta je sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah tabarak ta'ala da nas ismiluje, da nam oblasti, da nas učini u sredbenika sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje bi samo još jednu stvar dodao, još strpljeni za ovu minutu, dvije minute, Znači, subhanla sve ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kad bi se čovjek toga držao dovoljno u vjeru. Znači, čovjek koji aman zaman hoće li baditi. Znači, kad bi se držao svega onoga što čini u poslanika, alihi salatu wasalam, od jutarnjeg zikra, do večernjeg zikra, do duha namaza, do noćnog namaza, do, do sunnet, sve ti to bilo dovoljno. I zato Ibn Mesud radi Allah ta'ala anhu, kada je vidio onu skupinu, kako spomnio Allaha, kaže, ittabi'u wa la tabta'idu faqad kufidu. Kaže, slijedite, nemojte voditi, jer ono što vam je došlo, to vam je dovoljno. I zato čovjek kako bi vidio, znači kakav je bio dan Allahovu poslanika alihi salatu wasalamu i baljetu, od zikra, od noćnog namaza, od učenja Kur'ana, od sadaki, subhana vidio bi koliko je to je život blizak Allahu te barak wa ta'ala. Zato da nas Allah te barak wa ta'ala učini od istinih sledbenih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E, napomene samo dvije koja je